بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kita melangsungkan kajian kita terkait dengan istiqamah dalam menghadapi gelombang fitnah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis di dalam kitab sahih beliau Kitabul Fitan kemudian beliau mengatakan babu ما جاء في قول الله تعالى واتقوا, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menulis sebuah kitab di dalam kitab sahihnya Kitabul Fitan kitab yang berbicara tentang fitan di dalam kitab Al-Fitan itu beliau menulis bab yang bertemakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita ketahui bahwa fikih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terdapat di dalam tema atau judul beliau meletakkan judul dengan firman Allah Azza wa Jalla Surat Al-Anfal ayat 25 Dan takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian secara khusus dan takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kalian semata. Dan beliau mengatakan setelah bab ayat ini beliau mengatakan An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam senantiasa memperingatkan dari fitnah-fitnah. Lalu di bawah bab ini beliau membawakan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang terkait dengan tema judul Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang langsung berbuat kezaliman itu. Hadis yang pertama kata Imam Al-Bukhari rahimahullah Haddatsana Ali ibn Abdullah Haddatsana Bishr ibn Sari Haddatsana Nafi ibn Umar an an ibn Mulaika an ibn Abi Mulaika qala qalat asma'u Hadith pertama adalah hadith Asma binti Abi Bakar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ana ala haudhi Saya kata Rasul alaihi salatu wasalam berada di telagaku antaziru may yaridu alayya Aku menunggu siapa yang datang kepadaku Saya berada di telagaku Aku menunggu siapa yang datang Fayukhadu binasin min duni Ternyata di depanku diambil orang-orang faqulu ummati kata Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika dia menunggu siapa yang datang tiba-tiba di depan beliau yaitu diambil orang-orang yang annas diambil orang-orang yang tadi mau mendekat kepada diri beliau lalu aku mengatakan ummati umatku fayuqalu lalu dikatakan la tadri masyau alal qahqari lalu dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam anda tidak mengetahui mereka berjalan ke belakang ai mundur dengan berlahan-lahan barakallahu fikum Qala ibnu Abi Mulaika Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina au nuftana Ibnu Abi Mulaika mengatakan Ya Allah kami berlindung kepadamu untuk kami kembali ke belakang maksudnya meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur atau kami nutfat nutana kami terfitnah hadis yang pertama An-Nabi alaihi salatu wassalam menyaksikan di antara umatnya ada yang dijegal, ada yang dicegah untuk mendatangi dan menikmati telaga Aihaud Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Tentu dia meninggalkan atau menjauh atau disiksa karena fitnah yang menimpa. Berarti mengerikan barakallahu fikum. Hadis yang kedua. Haddathana Musa ibn Ismail. حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام mengatakan أنا فرطكم على الحوضي saya mendahului kalian menuju haud yaitu telaga sebuah nikmat bagi seseorang bisa disampaikan menuju telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam kondisi membutuhkan matahari didekatkan barakallahu fikum kehausan yang sangat. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati hautnya adalah lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Bejana-bejananya bagaikan bintang yang ada di langit. Siapapun yang minum seteguk lam yadhma abadan tidak akan dirundung oleh kehausan selama-lamanya haud Rasulullah alaihi salatu wassalam kedua haud ini akan diberikan kepada orang yang orang yang istiqamah di atas sunnah nabinya alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman sampai barakallahu fikum dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Kedua, bahayanya sambaran fitnah sehingga menggagalkan seseorang untuk mendapatkan nilai yang terhormat dan mulia di saat butuh bantuan dan pertolongan dan di saat tidak ada lagi waktu untuk berbuat dan berkarya Ternyata fitnah menyambar kegagalan seseorang barqalafikum di saat itu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, saya adalah mendahului kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum." dan benar-benar telah diangkat ditampilkan rijal-rijal di antara kalian hatta idza ahwaituhu liunawilahum maka di saat saya sudah berkeinginan bergerak untuk kemudian mengambil mereka ukhtuli juduni ternyata mereka itu ditarik di hadapanku nasallahu alaihi wasallam Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Maka di saat akan benar-benar dimunculkan, dinampakkan di hadapanku. Rijal di antara kalian. Lalu aku berusaha bergerak untuk mengambilnya, memegangnya. Ternyata ditarik di depanku kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'akul. Fa'akul saya mengatakan, Ay Rabbi ashabi, wahai Rabb, dia adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Yaqulu, lalu dikatakan, La tadri ma ahdathu ba'dah. Anda tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Anda tidak tahu apa yang dilakukan setelah engkau tidak ada? Kata, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Hadis yang ketiga. Haddathana Yahya bin Bukair. Haddathana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim. Kala. Sami'tu Sahal ibnu Sa'ad yakul. Aku mendengar Kata Abi Hazim, Sahal ibnu Sa'ad mengatakan, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ana faratukum alal hawdi. Saya mendahului kalian datang ke telaga. Faman waradahu syariba minhu. Barang siapa yang mendatanginya, maka dia akan minum darinya. Waman syariba minhu dan barang siapa yang meminum darinya lam yadhma ba'dahu abadan lam yadhma ba'dahu abadan tidak akan dirundung oleh kehausan setelah itu selama-lamanya la yaridu alayya aqwamun datanglah di hadapun di hadapanku kaum A'rifuhum wa ya'rifunani. Aku kenal mereka. Dan mereka mengenalku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Ternyata setelah datang yang saya kenal dia dan mereka mengenalku. Lalu kemudian dihadang dan dihalangi antara diriku dan diri mereka. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma badalu ba'daka fa aqulu suhqan suhqan liman badala ba'di Abu Hazim yang mendengar dari Sahal Ibnu Sa'ad mengatakan telah mendengar kepadaku di hadapanku Nu'man ibnu Abi Ayyash. Dan saya sedang menyampaikan kepada mereka hadis ini. Maka setelah itu Nu'man bin Abi Ayyash mengatakan demikiankah yang engkau dengar dari Sahal, ay Sahal ibn Sa'ad? Dia bertanya kepada Abu Hazim, demikiankah? yang engkau dengar dari Sahal? Fakultu na'am Abu Hazim mengatakan iya. Kata An-Nu'man bin Abi Ayyash. Dan saya bersaksi. Ay memperkuat. Apa yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Aku mendengar. Aku mendengar. Abu Sa'id Al-Khudri menambahkan dengan ucapannya. Sesungguhnya Rasul alaihissalatu wassalam bersabda. Sesungguhnya mereka adalah dariku. Mereka adalah dariku. Lalu dikatakan. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka tukar setelahmu. Apa yang mereka ganti setelahmu. Setelahmu. Fa'akul saya mengatakan kata beliau suhkan suhkan ay bu'dan bu'dan jauh menjauh menjauh liman badala ba'di siapapun yang melakukan perubahan penukaran setelahku kata Rasulullah alaihi salatu wassalam rahimani wa rahimakumullah jami'an di dalam sebuah risalah شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري الشيخ ربيع Rabi hafizahullah taala mengatakan فالله سبحانه وتعالى حذر هذه الأمة من الفتن والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الفتن فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن كتب لي الله عز وجل telah memperingatkan umat ini dari fitnah-fitnah. Dan Rasul alaihi salatu wassalam juga telah memperingatkan dari fitnah-fitnah. Maka kita wajib berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah-fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak barakallahu fikum. Hakkan benar-benar ma'asyiral muslimin dan muslimah. Kalau saja fitnah yang nampak, kita tidak punya kesanggupan untuk menghadapinya dan kita berat untuk bisa selamat darinya kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jal bagaimana lagi kalau fitnah yang tersembunyi barakallahu fikum yang kita tidak mengetahuinya tiba-tiba saudara kita tersambar terkapar tiba-tiba saudara kita tersambar terkapar maka salah satu doa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla minta perlindungan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah yang kita lihat yang kita saksikan yang kita ikut bergelut padanya dan berlindung dari fitnah yang tidak nampak barakallahu fikum di dalam hidup wa kana alaihi salatu wassalam yauman jalisan faqala li ashabi ar-rasul alaihi salatu wassalam pada suatu hari duduk di tengah-tengah sahabat beliau lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam ta'awadhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan qalu na'udzu billah minal fitani ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رحمني ورحمكم الله جميعا Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabatnya Berlindunglah kalian dari fitnah Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Segera. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menyambut perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Musara'ah. Musara'ah. Bersegera. Bergegas. Menyambut perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk segera menyelamatkan diri dari bahaya fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berdoa, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Rasulullah alaihi salatu wasalam kembali mengingatkan berlindunglah kalian dari fitnah dajjal maka kami mengatakan kami berlindung dari fitnahnya dajjal rahimani wa rahimakumullah jami'an dari hadis ini ada jawaban yang sangat membekali hidup kita Pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan kita dari bahaya fitnah baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kedua, sudah kita sebutkan di dalam pertemuan di depan bahwa doa itu pada asalnya adalah lebih tajam dari pedang pedang. Namun di saat pelontarnya itu lemah. Yang melontar doa itu lemah. Seperti yang kita sebutkan pada subuh hari hari Sabtu. Pada subuh hari Sabtu, Maka di saat pelontar doa itu adalah lemah. Maka lemah pula barakallahu fikum sampainya kepada Allah Azza wa Jalla. Ay di saat kolab itu ternodai dengan banyak-banyak daron. Noda-noda dosa dan kemaksiatan. Maka yang akan mengirimkan doa perlindungan ini kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadi lemah barakallahu fikum maknanya ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati bahwa kekuatan perlindungan seseorang dari fitnah-fitnah itu adalah kekuatan dia berhubungan dalam pintu ketaatan bersama Allah Subhanahu wa taala kekuatan dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau di doa itu adalah ada mani min mawani istijabati doa. Berlindung adalah doa. Apakah berlindung kemudian agar jangan tertipah atau berdoa agar diangkat musibah, ujian, fitnah yang sedang menimpa, maka ternyata butuh kebersihan kita dari mawani'ud du'a, min mawani'id du'a, dari penghalang-penghalang doa itu diterima. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya mengingatkan, Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla berdoa dari fitnah baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Berarti doa itu adalah mandi ma'asyiral muslimin. Doa ini sesungguhnya kuat. Namun di saat doa ini mau diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla maka di sana membutuhkan kekuatan pelontar dari doa itu sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan maka jikalau seseorang ingin melempar anak panah tapi tali yang ada di busurnya itu adalah kendor maka tentu jarak tempuhnya atau mungkin larinya akan lemah. Begitu juga hakikatnya doa bisa dilempar dengan jiwa dan kolab yang bersih dari noda-noda dosa dan kemaksiatan. Maka akan menambah kekuatan doa itu. Dan juga doa perlindungan tidak akan bermakna dan berarti kalau pada doa itu terdapat mani'un min mawani istijabatid doa. Ada penghalang yang menghalangi doa itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini ma'asyiral muslimin tidak cukup hanya lisan mengatakan na'udzu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan tetapi harus disertai ada sebuah ada sebuah upaya besar di dalam hidup untuk kemudian kita meluruskan memperbaiki di dalam wujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum kedua terkait dengan fitnatul dajjal Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam risalahnya fitnatul dajjal beliau menyebutkan bahwa termasuk senjata dajjal untuk menundukkan Yahudi dan para wanita-wanita yang menjadi pengikutnya terbanyak di akhir zaman juga melalui dua fitnatu asyahawat wa fitnatu syubuhat fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kif dalam kondisi dicoba dan diuji, tiba-tiba air kering. Tiba-tiba barakallahu fikum berubah suasana menjadi sesuana, suasana yang sangat-sangat mencekam. Di saat itu Dajjal datang menawarkan surga dengan manipulasi, dengan penuh penipuan. Surganya adalah neraka. Nerakanya adalah surga. Barakallahu fikum. Membawa fitnah. Fitnah tu syahawat yang sangat-sangat dahsyat dan mengerikan. Bagaimana lagi? Kalau pada saat ini dia datang di hadapan kita. Dalam kondisi barakallahu fikum sedemikian iman kita sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan kalau kita ini barakallahu fikum tidak diluluskan oleh Allah azza wa jalla bagaimana tidak tawaran yayasan ihya uturath tawaran yayasan ihya uturath atau yayasan-yayasan hizbiyah selainnya barakallahu fikum kita telah tega dan siap untuk melelang manhaj kita barakallahu fikum cuma dia membawa berapa persen saja dari dunia ini dolarot rialat seseorang sanggup dan tega untuk melelang ilmu yang dia telah ketahui rahimani wa rahimakumullah banyak terkapar barakallahu fikum Bagaimana lagi jikalau Dajjal itu muncul di saat ini dengan membawa fitnah syahwat yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan dari itu semua rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan ucapan beliau barakallahu fikum. Wa makna qaulillahi ta'ala. Makna ucapan atau firman Allah Azza wa Jalla. Wa tattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa takutlah kalian akan fitnah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim langsung yang melakukan kezaliman itu saja tidak hanya menimpa mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, takutlah kalian akan kejadian seperti itu. Hukuman Allah turun. Tidak hanya mengena seseorang yang langsung melakukan kemaksiatan dan dosa itu. Juga mengenai yang lain. Takutlah. Beliau menjelaskan إذا وقعت البلايا والمنكرات في الأمة ونزل عذاب فإنه ينزل بالمذنب وغيره كتب لي apabila terjadi bala mungkarat di tengah umat ini kemudian turun azab maka turunnya azab itu terhadap orang yang langsung bersinggungan dengan dosa menimpanya atau mengenainya dan selainnya perhatikan baik-baik turun azab tidak hanya menimpa pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan itu saja tetapi menimpa yang lain li'anna man aqarral munkarati fahuwa syarikuhum fi iqrariha karena barang siapa yang mengakui mendiamkan tidak melakukan pengingkaran terhadap mungkarat bahkan membolehkan mendukung maka mereka bersekutu dalam kemungkaran tersebut wa man lam yuqarha yukirraha yanaluhu hadzal adzab barang siapa yang tidak mengakuinya ini adalah dosa ini adalah kemaksiatan maka dia juga memperoleh azab dari Allah Azza wa Jalla. Thumma yub'athuna ala niyatihim. Nanti yang menjadi pembedanya adalah di saat dibangkitkan, dibangkitkan atas dasar niat-niat mereka. Nas'alullah assalamu'alaikum. Tapi sudah terkena dengan azab itu takutlah kalian kata Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah. Apa yang kita usahakan di dalam hidup ini. Kita menebar sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Kita menyebarkan dakwah tauhid. Kita mengamalkan sunnah Rasul alaih salatu wassalam. Kita di tengah-tengah orang yang tidak menyukainya, di tengah-tengah orang yang membencinya, sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi kita dengan datangnya azab yang bersifat menyeluruh, menimpa para pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan, melindungi diri kita darinya barakallahu fikum. Kita berharap kebaikan yang kita ukir melalui hidayah, Allah Azza wa Jalla ini berjalan di atas sunnahnya. Mengajak keluarga istri dan anak untuk berjalan di atas sunnah. Mengajarkan mungkin anak-anak kaum muslimin di atas sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Mungkin tempatnya kecil, cuma di pojok. Kecil tempat belajar. Muridnya cuma dua atau tiga. Semoga itu adalah upaya sebuah proklamir dalam kehidupan kalau kita mengingkari segala macam bentuk perbuatan dosa dan kemaksiatan di tempat kita tinggal, di daerah kita berada, atau di negeri kita ini barakallahu fiqh, berharap Allah Azza wa Jalla melindungi kita barakallahu fiqh. Kalaupun ternyata terjadi, mengenai orang-orang yang soleh, wanita yang solehat, mengenai anak-anak yang tidak punya dosa, maka yang membedakannya di saat mereka dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Mari kita dengarkan. Lalu kita mengambil fawaid dari hadis ini fawaid barakallahu fikum dari hadis yang disampaikan oleh beliau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaghzu jaisul ka'bata hatta idza kanu bi baida'a minal ardi khusifa bi awwalihim wa akhirihim di saat jais fil ingin merusak Ka'bah maka di saat mereka sampai ke sebuah tempat yang meninggi yang agak tinggi dari tanah ditenggelamkan semuanya tidak ada yang tersisa yakni kata beliau yaghzunal baita liyahdimuhum fayakhsifallahu tabaraka wa ta'ala bihim mereka ingin memerangi Baitullahil Haram lalu Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka dengan menenggelamkan seluruhnya qalat aisyatu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, kaif bagaimana yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim siwahum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, Bagaimana mereka ditenggelamkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Di depan, di belakang. Pertama atau di belakang. Dan orang-orang yang bukan termasuk dari mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hukuman. Lalu Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala qadri niyatihim mereka ditenggelamkan semuanya. Lalu mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertanyaan dari Aisyah ini muncul. Istaskalat Aisyah itu. Merasa sulit Aisyah memahami. Akan wuku al-azad terjadinya azab ala man la iradatalah fil qital kaum atau orang-orang yang tidak punya keinginan untuk memerangi Baitullah dalam gambaran dia dipaksa untuk ikut tak tahu ke mana ini tujuannya ke mana arahnya sampai kemudian di saat itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sulit bagi Aisyah radhiyallahu taala anha di saat hukuman itu menyeluruh tidak hanya orang yang punya keinginan untuk melakukan pengerusakan terhadap Baitullahil Haram tetapi orang yang ikut terlibat jalan barakallahu fikum bramanya alladhi huwa sababul uqubah yang keterlibatannya tapi dia tidak tahu kemana ini ya sebagai sebab hukuman itu datang maka datanglah jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annal azaba yaqa'u aman li huduri ajalihim li huduri ajalihim wa yub'atsuna ba'da dhalika ala niyatihim kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah azab yaqa'u terjadi bersifat menyeluruh. Kok mereka ikut? Lifuduri ajalihim. Karena ajalnya sudah ditentukan di saat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia harus atau mereka meninggal dari sebab itu. Karena sebab itu. Setelah itu, wa yub'athuna ba'da dhalika ala niyatihim. Setelah itu akan dibangkitkan sesuai dengan kadar niat mereka kata Rasul eh, kata Rasulullah alaihi salatu di dalam hadis itu sebagai jawaban dari Ar-Rasul alaihi salatu atas keganjalan atau sesuatu yang mengganjal pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha. Pelajaran yang kedua yang kita ambil di dalam hadis ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yukhsafu kata al-Hafidh Ibn Hajar bil jami' dihukum dengan ditenggelamkannya semuanya. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Lishu'mil ashrar. Karena kejahatan orang-orang jahat. Akibat jeleknya berteman dengan orang-orang ashrar. Yaitu jahat. Kita akan sampaikan biiznillah. Sebagai bentuk pelajaran. Pelajaran bahwa fitnah yang juga tidak kalah hebat di saat Allah Azza wa Jalla menghukum seseorang dengan teman-teman yang jelek dan buruk. Barakallahu fikum. Ditenggelamkan semuanya. Kata Imam Al-Hafid Ibn Hajar. Karena kejahatan akibat orang-orang yang berbuat jahat. ثم يعامل كل أحد عند الحساب بحسب قصده lalu akan diperlakukan setiap orang di saat penghisaban tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Barakallahu fikum. Bahaya berteman dengan al-ashrar orang-orang yang jelek dan buruk. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna man kassara kassara sawada qaumin fil ma'siyati muhtaran anna al-'uqubata talzamuhu talzamuhu lahum kata al-hafid ibnu hajar rahimahullahu taala barang siapa yang memperbanyak anggota jumlah bilangan kaum dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla siapa saja yang memperbanyak jumlah orang bermaksiat kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Mukhtaran. Memang dia yang memilih. Memang punya keinginan. Untuk bergabung walaupun dia itu adalah. Bukan barakallahu fikum maaf-maaf. Bukan homoseksual. Merayakan. Bukan ini tapi ikut andil merayakan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Kasih tara sawada qaumin fil maksiyah. Mereka memperbanyak jumlah anggota kaum dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemauannya sendiri maka hukuman itu pantas bagi mereka. Nasallallahu salamatul afiyah. Betapa banyak orang-orang yang berkomentar padahal dia bukan terjebak atau terjatuh dalam kemaksiatan itu. Tapi ikut mendukung, memperbanyak kaum bilangan para pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan. Maka pantas hukuman itu buat mereka. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Rahimahullah mengambil faedah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang keempat, faedahnya annal a'mala tu'tabaru binniyatil amil bahwa amalan-amalan yang menjadi patokannya adalah niat orang yang berbuat niat orang yang bekerja berbuat barakallahu fikum kita tidak tahu Allah yang maha mengetahui barakallahu fikum Ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi kita tidak menduga dan menyangka, kita tidak mengerti niatnya, Allah Maha mengetahui. Sehingga dia ada kemiripannya, ada kesamaannya, al-arwahu junudum mujannadah sehingga bergabung, sehingga berkomplotan, sehingga barakallahu fikum bermajlas dan seterusnya. Allah maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Berarti tinggal kita mengembalikan semuanya kepada Allah. Jikalau kita benar-benar jujur berjalan di atas dakwatullah azza wa jalla. Allah akan memperlihatkan sesuatu kejadian yang tidak pernah kita menyangka dan menduganya. Namun jikalau kita benar-benar jujur Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa itu adalah pelajaran yang berharga di dalam hidup. Kita tidak mengerti seorang kecuali lahiriahnya. Adapun urusan batiniahnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Terakhir faedah yang diambil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari kata beliau wat tahdhiru min musahabati ahli zulm peringatan peringatan untuk berteman dengan pelaku kezaliman peringatan untuk berteman. Apalagi memberikan pembelaan. Apalagi memberikan penjagaan dan perlindungan. Apalagi memberikan bantuan. Sementara Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au magluma. Kita tolong, kita bantu dia. Kita tahan tangannya. Kita hentikan perbuatan zalimnya. Ini makna menolong orang yang berbuat zalim di dalam hadis. Jadi kita tahan, Anda jangan melakukan kezaliman. Kalau misalkan kita tahu siapa orang ini, kita datang kepadanya, ya akhi, Anda mencela mencerca ini. Ingat, Anda banyak punya kesalahan. Hentikan perbuatanmu. Tinggalkan, jauhkan. Nanti Allah akan membongkar dirimu itu boleh untuk mengingatkan dia barakallahu fikum menakuti bahwa apa yang dilakukan dan diperbuat itu sudah anda lakukan dan anda perbuat saya yang jadi saksi kalau kita punya barakallahu fikum rahasia seseorang misalkan kita terus sabar ketika dia melakukan kezaliman pada rahasia yang ada di tangan kita kita bisa mengingatkannya, menahan tangannya dari berbuat zalim barqalafikum berarti kita sedang melakukan kebaikan buat diri dan kebaikan buat orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Peringatan dari kita berteman dengan ahlu zulm. Orang-orang yang berbuat zalim dan peringatan wa takfiri sawadihim dan memperbanyak jumlah bilangan orang-orang yang melakukan kezaliman memperbanyak bilangan dan jumlah mereka barakallahu fikum larangan rahimani wa rahimakumullahu jami'an oleh karena itu saya tutup barakallahu fikum pembahasan sore kali ini dengan ungkapan al-imam Rabi' hafizahullah di dalam risalah beliau As-Sabat ala Sunnah beliau mengatakan menukilkan firman Allah Azza wa Jalla wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wama lakum min dunillah min awliya'a thumma la tunsarun jangan kalian cenderung terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Jangan condong terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Karena akan mengenai kalian api neraka. Jangan condong terhadap orang yang berbuat zalim. Sehingga ditimpakan kepada kalian neraka. Kalian tidak punya pembela selain Allah Azza wa Jalla. Thumma latun sarun wa ma lakum min dunillah min awliya. Tidak ada selain Allah yang akan bisa membelamu. Sebagai kekasih dan Naam sebagai wali engkau. Lalu kalian tidak akan ditolong. Ya Allah. Ini hukuman. Bagi orang yang punya kecenderungan. Terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Hukumannya sebegitu rupa. Yaitu akan ditimpakan padanya neraka. Padahal cenderung terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Kata beliau hafizahullah. Kata beliau barakallah fikir. Al-mailu ila ahli zulmi alladhina yadlimuna an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim aw yadhlimunahum fi dinihim bil bid'i wad dalalati wa fasti da'ayatil khatira diddal islam wa ma syakila dhalik kata beliau kecenderungan terhadap orang yang melakukan kezaliman mereka-mereka yang berbuat menzalimi manusia dalam urusan darah mereka memberikan fatwa boleh untuk dibunuh misalkan memberikan fatwa untuk menyelenyapkan nyawanya menumpahkan darahnya dalam kondisi dia adalah orang yang masih dijaga oleh syariat darahnya barakallahu fikum wa amwalihim terkait dengan harta-harta mereka mereka berbuat zalim kepada harta-hartanya manusia atau berbuat zalim terhadap kehormatan mereka atau mereka yang berbuat zalim dalam urusan agama kaum muslim melakukan kezaliman dengan kebidahan-kebidahan dengan kesesatan-penyesatan dengan memberikan informasi atau membukar rahasia-rahasia kaum mukminin dalam barakallahu fikum melawan al-Islam atau yang semisal itu. La tarkan ila ahadin min haula. Jangan anda punya kecenderungan kepada siapapun dari mereka itu. La tansur. La tansur. Jangan anda menolongnya wala tusaiduhu ala batilih jangan anda membela nya atas kebatilan yang dia lakukan al ayah tashmalu kulla hadhihi al anwa kullu mubtilin zalimun kullu mubtadi'in zalimun kullu muntahikin li hurumatil muslimin zalimun fala tarkan ila ahadin min haula' fatamassakan nar. Kata beliau, jangan anda memberikan pembelaan terhadap mereka yang berbuat zalim. Jangan anda menolong dia dalam kebatilan. Karena kebatilan itu adalah kezaliman terhadap kaum mukminin, kaum muslimin. Apalagi berbuat zalim kepada salafiyin, dan salafiyat barakallahu fikum. Jangan anda menolongnya. Jangan anda membantunya di atas kebatilan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini mencakup semua bentuk kezaliman. Setiap orang yang melakukan kebatilan, menyerukan kebatilan, membela uh, kebatilan, melakukan kebatilan, menyerukan kebatilan, maka dia adalah zalim. Tidak boleh kita memberikan dukungan terhadap orang yang menyerukan kebatilan. Tidak boleh. Siapapun dia. Walaupun mungkin dia adalah gurunya kita. Walaupun mungkin dia adalah alimnya di tengah-tengah kita. Kalau dia melakukan kezaliman dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Maka kita tidak boleh untuk membelanya, memberikan dukungan, cenderung dan condong kepadanya. Kullu mubtadi'in zalim. Setiap orang yang melakukan kebidahan, lalu dia menebarkan kebidahannya, maka dia adalah orang zalim. Setiap orang yang menghancurkan kehormatan muslimin, maka dia adalah zalim. Jangan anda condong, cenderung kepada siapapun dari mereka yang menyebabkan anda akan dibakar oleh api neraka. Liannaka lamma tarkan ilal fasiki إلى المبتدئ الضال إلى الظالم المجرم المنتهك لحرمات الناس وحرمات الشريعة تكون كأنك راض ka'annaka radin ka'annaka musa'idun wa mu'ayyidun falyahdharil mu'min min alwuqu' fi hadzal rukunil muhli kata beliau barakallahu fikum karena di saat engkau cendung ke cenderung membela orang fasik atau seorang mubtadi dal atau seorang zalim yang melanggar kehormatan manusia kehormatan orang dihabisi dicela dicerca diinjak-injak barakallahu fikum bahkan kehormatan syariat tidak lagi dihormati syariat akhi Rasul alaihi salatu wassalam melarang anda untuk mencela, mencerca, membongkar aib. Rasul melarang engkau. Al-Quran mengatakan, Innal ladhina yuhibbuna antasyi al fil ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya kejelekan di tengah kaum mukminin maka bagi mereka azab yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi dihormati kehormatan syariat. Dilanggar semuanya. Maka jika engkau cenderung kepada orang-orang yang seperti ini. Maka ini artinya engkau rida. Ka'annaka radin. Anda seolah-olah meridainya. Membantunya. Dan menguatkannya. Hendaklah seorang mukmin untuk berhati-hati cenderung condong kepada yang membinasakan ini. Qala ta'ala walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idan la la'adaqnaka al hayati wa al mamat thumma la tajidu laka alaina nasira kalulah tidak kami kokohkan engkau. Istiqomahkan engkau. Niscaya engkau akan cenderung kepada mereka walaupun sedikit. Kalau demikian, kami akan rasakan kepada engkau. Zifal hayat wa zifal mamat. Lipatan mara bahaya di dalam kehidupan dunia dan kematian. Lalu setelah itu engkau tidak mendapatkan seorang pembela pun yakulu tabaraka wa ta'ala lirasulihi syai'an qalila walaupun bentuk kecenderungan itu adalah sedikit sedikit saja cenderung falyahdharil mu'min min hadzal rukun hendaklah berjaga-jaga berhati-hati waspada waspada waspada seorang yang beriman agar jangan ada kecondongan dan kecenderungan waqad yakunu min asbabi zaygi wad dalal iyadam billahi taala karena kecenderungan itu akan bisa menjadi penyebab dari penyebab-penyebab kesesatan iyadam billah na'udzubillahi min dzalik qala ta'ala Allah azza wa jalla berfirman falamma zaghu termasuk dari bentuk penyelewengan adalah cenderung condong kepada mereka yang berbuat zalim falamma zagu semestinya hati yang selamat tidak akan memberikan tempat kezaliman dan tidak akan melakukan pembelaan dan cenderung kepada mereka yang berbuat zalim namun di saat kemudian menyimpang dan menyeleweng condong kepada orang-orang yang berbuat zalim zaghallah azaghallahu qulubahum Allah hukum Allah menghukum Allahu azza wa jalla menghukum untuk menyelewengkan secara total hati-hati mereka wallahu la yahdil qaumal fasikin Allahu azza wa jalla tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik nasallu Allah salamatal afiyah semoga Allahu azza wa jalla menjauhkan kita semuanya dari sikap yang tadi digambarkan punya kecenderungan memberikan pembelaan, memberikan penjagaan atau memperbanyak jumlah dan bilangan orang-orang yang berbuat zalim maka itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla bahwa itu perbuatan yang akan menyebabkan kesesatan di dalam agama perbuatan itu akan menyebabkan turunnya murka dan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kalimat lahadat lah, lah, lahadat ya sesaat bersama Al-Qalab kata beliau termasuk hukuman yang azam tidak ada hukuman yang paling berat pada diri seseorang min qaswatil qalb dijadikan hatinya itu mengeras tidak berguna lagi ayat-ayat Al-Qur'an tidak berguna lagi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tidak berguna lagi nasihat nasihat-nasihat alim ulama tidak berguna lagi nasihat saudara-saudaranya yang sayang dan cinta kepadanya. Maka tidak ada azab yang paling berbahaya, besar dan mengerikan min qaswatil qalab dari kasar dan kerasnya hati. Beliau kemudian menyebutkan rahimahullahu taala api neraka itu dikobarkan untuk membakar hati yang keras. Nas'alullah salamatul afiyah nas'alullah assalamat al-afiyah wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh